الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر لبريباد الله جل شانه بدون اسم صلاة وسلم من الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك وبرية بويتس الله جل شانه استنسكم بقبيازنشو إنما يتمرتي واسمك وبرابي مسلمانه Allah tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinsko bogobojaznosti, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, e, večeras nećemo nastaviti, odnosno nećemo govoriti sa našim, odnosno o našoj temi o kojoj govorimo, a to je gdje govorimo o imanskim šartovima, nego ćemo, da tako kažemo, napraviti jedan kraći osvrt na jedno predavanje koje smo prethodno držali, odnosno koje smo držali u ciklusu predavanja kada smo tumačili suru El kahf Naime, to je predavanje o novotarima, ili tačnije odnos Selefa prema novotarima. Ja sam namjerno htio da napravimo, odnosno da se vratimo na ovo predavanje, i da neke stvari iz ovoga predavanja vidimo praktično kako se dešavaju. Jer neke stvari koje su se dešavale prošlih dana, odnosno prošlog mjeseca, e, mislim da i te kakve veze imaju sa ovim predavanjem. Naime, svima je poznato i posli, e, prošli put kada nam je ovdje bio u posjeti uvaženi šejh Kurejm Rađeh, bilo je pitanja vezano za čovjeka koji se zove Turabi, koji je došao ovdje i bavi se nekakvim riječima. Odmah na samom početku da kažemo da ovakvim ljudima, da ovi ljudi ne zaslužuju da se o njima govori pa makar sa jednom jedinom riječu. Oni koji su na njih upozorili da je Allah tabarak wa ta'ala nagradi i to je bila obaveza, međutim, nakon što se na te ljude upozori, u stvari, nakon što se ukaže na njihovu, stvarnost, suvišno je išta o njima govoriti. U smislu da se ljudi zamaraju pa kažu pa šta misliš ti o me, šta misli o ovaj me. Kada su naša braća, da je Allah tabarak ve ta'ala nagradi koja su poznata po ilmu i koja su poznata po ispravnom menhađu, ispravnoj metodologiji, koji su poznati po tome da se drže Kur'ana i sunnata, kao što je naš brat, uvaženi šehi Safet Kudzović, kada takvi ljudi na nekoga ukažu, znači ne treba tu posle toga više filozofirati. I zato vam ponovo kažem da takve budale i sihirbazi i zabludjele ličnosti kao što je on, ne zasluži uopšte da se o njima govori. Jer ako bi išli i ukazivali na svaku takvu osobu, onda uzmite samo jedan broj onoga časpisa Aura i pogledajte se na kakve scjetelje, vidovite džemile, vidovite ove ove efendije koji pišu zapise, koji gledaju na kaške, koji gledaju na viljuške i tako dalje, i zamislite da o svakome, o svakome on, on, od njih nešto kaže. Koliko bi... Da pomakte se braća Allah osna radi. Znači ako vam kažem na početku predavanja, znači da se ne bi posle toga ponovo te stvari dešavalo. I kažem, kada bi na, svaki, na svaku takvu osobu odgovarali i ukazivali koliko bi onda čovjeku bilo potrebno vremena i koliko bi mu bilo potrebno snage. I zato vam kažem da takvi ljudi, zabludijale ličnosti, ne zaslužuju da se o njima govori, nego svaki govor o njima samo povećava, samo povećava njihov ugled. Pogotovo kažem, znači, e, kada se, na primjer, obraćamo e, običnom svijetu, jer obični svijet pita, znači ljudima koji su problema, A u problema su zato što su daleko od Allahove te barake ve ta'ala vjere. Pa kada ljudi pitaju ko je taj čovjek, šta je taj čovjek? Jer vidite, znači kao što ću vam spomenuti, znači ima ljudi koji su poznati kao pod madaje, koji ljudi govore o islamu, koji su hafizi, kako u pučuju na takve ljude i kažu ljudima ite kod toga čovjek. Kako i na kakve ministri primaju i dodjeljuju im nagrad. Međutim, ljudi, mi koji živimo u vremenu u kojem živimo, u vremenu medicine, u vremenu tehnologije, u vremenu nauke, obraćamo se čovjeku koji kaže da prima snagu, da prima energiju sa pet planeta. Obraćamo se čovjeku, odnosno ljudi muslimani, kao što ćemo kasnije spomenuti, hafizi, upućuju ljude na čovjeka koji ste, mislim da ste imali priliku da vidite kako dira žene, kako dodiriva žene, kako žene liječi. Znači, kogod kaže da taj čovjek možda ima u sebi dobra, neka odvede svoju ženu i neka je liječi, neka je dodiriva onako kako ste vidjeli, kako liječi i kako dodiriva druge žene. Međutim, Šta je sad ovdje jedna stvar koja je bitna? To je, draga braćo, ko je jedan od uzroka koji su dali ugled takvim zabludjelim osobama, jesu ljudi koje nazivamo novotarima. Jesu ljudi koje nazivamo novotarima. I zato ćete vidjeti da je bilo hođa, hafiza, koji drže predavanja, međutim, koji, kao što će vidjeti, koji su novotari, koji su rekli, idite takvom čovjeku. Idite i tražite lijeko takvog čovjeka. I zato e, došlo je do mene da između ostalog ovdje u Mostaru dolazio čovjek koji vam je poznat pod imenom Sulejman Bugari ili Hafiz Bugari i da su ga ljudi upitali da li, e, islamski, kažu, islamska zajednica je rekla, odnosno e, Fetva Emin Ljevaković je rekao da se ne ide kod tog čovjeka. Njegov odgovor je bio, <clears throat> njegov odgovor je bio, pa kad hoćeš da ideš u apoteku ili kod doktora kaže hoćeš li pitati islamsku zajednicu. I zato je taj čovjek koji se zove Suleiman Bugari je bio jedan od onih koji su dali podršku takvom, da kažemo, zabludjelom čovjeku, znači kojem energija dolazi sa pet planeta. Allah dragi zna sa koliko planeta Bugari dolazi energija, možda njemu dolazi sa dvije, sa tri. Međutim, pogledajte kak, koji ljudi su dali podršku takvom čovjeku. Ovaj čovjek koji se zove Hafiz Bugari, odnosno koji se zove Suleiman Bugari, je čovjek za koji kažu da je Hafiz Kur'ana. Međutim, draga braćo, ako je neko Hafiz Kur'ana, to nikom slučaju ne znači da je taj čovjek na pravom putu. I nemojte da vas ta izraz i to ime i ta titula obmane. Jer među onim sektama, svim sektama koje spominjemo, od Haridžija do Murđija do Šija, koji proklinju ashabe, koji se mole kaborovima, među njima ima hafiza Kur'ana. I zato da je neko hafiz Kur'ana, to nije znak da je čovjek na pravom putu. Da je čovjek na pravom putu je znak je ako se čovjek drži Kur'ana i sunneta. I ako njegov govor i njegova djela možete potvrditi sa dva svjedoka, jedan se zove Kur'an, drugi se zove sunnet. Jer vam ponovo kažem, među onima koji psuju ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i Aishu radijallahu ta'ala anha, Abu Bekra i Omera i Osmana, ima hafiza Kur'ana. Oni koji se mole kaborovima, ima hafiza Kur'ana. I zato nemojte ta stvar da vas obmani. Jer taj čovjek je poznat Znači ja sada ovdje kažem i govorim u svoje ime. Taj čovjek je poznat kao veliki novotar i koji poziva u novotarije. I koji širi novotarije. I koji širi gluposti. I od tih gluposti, ispričat ću vam samo jednu. Glupost kojoj sam ja bio svedok I meni je lično rekao ovu stvar. I zato slobodno ovu stvar prenesite i recite to je rekao Dževad Gološu. A ja Dževad Gološ sada ovdje to kažem. Da sam kada se pojavio Bugari i kada je počeo da spominje svoje nebuloze, da pozivate nekakve stvari, otišao sam kod tog čovjeka, rekao sam Hafize, čuo sam da do mene je došlo da ti govoriš tako, tako i tako, pa možemo li ja iti nekoliko puta da sjednemo, da vidim da li i istinu ti u to pozivaš. Imao sam priliku da nekoliko puta sjednem sa njim. I ti stvari koje sam čuo, koje mi je rekao, a zato imam sjedoke, mimo sebe, jeste da mi je rekao da se meleki pretvaraju u njegov lik da se meleki pretvaraju njegov lik i da ljudi dolaze teubi, tobi videći njega, odnosno slušajući njega, a to u stvari nije on, nego po njegovom teoriji to je melek koji se pretvori njegov lik. I kaže meni, džavade, kaže prije nekoliko dana mi dolazi čovjek i kaže Sulejmane da te Allah nagradi za ono što si mi rekao, kaže vratio sam se na pravi put. A ja njemu kažem, pola pa ja nisam bio tu. Ja sam, kaže, bio na drugom mjestu. I kaže meni, obraća se meni, kaže, znaš ti šta je to? Kojima ja ne znam. Kaže, to je, i ovako mi spomenu izraz na arapskom jeziku, kaže, to je teđesidul melaike. Kaže, to je utjelovljenje meleka. To je utjelovljenje meleka. I zato vam kažem, znači, tu stvar je rekao meni, lično. I zato vam kažem, znači, uzmite, znači, razum koji vam je Allah, tabaraka ta'ala, podario, i zato pogledajte, znači, da čovjek, da čovjek, kakav je to čovjek, da kažemo, koji govori o svojim, hajde kažemo nešto što se zove kerametima, čemu smo učili, i govori kako, se mele, kako je on taki taki da se meleki pretvaraju u njegov lik, da Allah te tabaraka wa ta'ala od toga se čuva. Međutim, kažemo, pogledajte sada i da se vratimo na ono, na odnos kakav je imao selef prema novotarima. Draga braću, danas jedna dilema velika koja se širi kada se spominje, spomene sunnet i kada se spomene borba protiv novotarija, jeste da se kaže govor o novotarijama. Kaže, to ruši jedinstvo muslimana. Znači, danas počne govoriti o novotarijama i reci, to je novotarija, ovo je novotarija. Odmah će ti doći neko ko će ti reći, nemoj razjedinjavati muslimane. Međutim, na ovo odgovaramo samo sa tim, a to je, da li je salaf razjedinjavao muslimane. Prve generacije koje ćete vidjeti kakvi su bili prema novotarima, da li su oni razjedinjavali muslimane, nije se pojavio u generaciju, u istoriji islama, neko koje je imao više želje za jedinstvo muslimana od prvih generacija. Međutim, od ashaba, tabina i tabi, tabina, ukazivali su na novotarije. Jer, draga braću, šta je ukazivanje na novotarije? Ukazivanje na novotarije jeste da udaljiš od islama ono što se islamu pripisuje. Da udaljiš islam onakav kakav je objavljen. Ostaće sve do sudnjeg dana. Jer je Allah tebarek ve ta'ala preuzeo na sebe obavezu da će čuvati Kur'an i da će čuvati sunnet. Međutim, u određenim mjestima, u određenim vremenima, prošire se novotarije i to se sve pomiješa i ljudi misle da je to I ne samo muslimani da misle da je to, nego čak i nemuslimani misle da je to islam. A mi, svaki od nas, ubijeđen sam u to, kao mladići muslimani, svi želimo da na neki način drugima predstavimo lijepu sliku islam. Za nije tako? Svi želimo da neki čovjek koji nije sada na čemu smo mi, da ima lijepu sliku islam. Čak i nemusliman, kada tek počnemo pričati sa njim, Kad ga pozi, počinjemo pozivati u islam, šta hoćemo da mu kažemo? Da islam lijep. Jel' tako? Da ima lijepo mišljenje islamu i da vidi da islam tevhid, odnosno monoteizam. Da se u islamu nema kome, da se ne moli nikome osim Allaha tabaraka wa ta'ala i tako dalje. Međutim, onog momenta kada ne govorimo o novotarijama, odnosno kada ne ukazivamo na novotarije, znate šta se dešava? Onda se dešava da čovjek, na primjer, koji je kršćanin i koji u osnovi ima mišljenje o islamu da je islam monoteizam, da je islam tevhid. Kada dođe i vidite neke stvari, će moći samo da kaže, je to ta islam? Pa moje kršćanstvo bolje od toga. Zamislite, na primjer, čovjeka kršćana koji vidi od islama da se da ljudi čine seđdu kabur. I ti mu kažeš, ovo je tevhid, ovo je islam. Dođe čovjek, ja sam svojim očima imao priliku da gledam. Ljudi imamo kod nas, kad je Mevludu blagaju, ima ljudi koji čine seđdu kaboru, prema kaboru, ne prema kibli, nego prema kaboru. Ima ljudi koji čine tavaf oko kabora. Ima ljudi koji se mole ljudima koji su kaburi, kaže, o ti, o ti pomozi mi, o ti pomozi mi, o ti daj mi, od srani od mene. Onda sam govorio, to sam nekoliko puta spomenuo, da ljudi su govorili u pozitivnom smislu, da kako čovjek kada ima neku potrebu, ili nešto da dođe kod kabora, da su čak s oproštenjem žene koje ne, ne bi mogle zatrudniti, da bi svoj donji veš nosile, stavljali bi na određeni kabor, da bi posle toga zatrudnili i tako dalje. Znači, zamislite da sve ove stvari dođu od čovjeka nemuslimana i nekom kaže ovo ti je islam. se, dođe mu do toga kako muslimani idu da se liječe kod čovjeka koji prima energiju sa pet planeta. I kaže mu to ti islam. I otiđi. Jer, jer neko će reći, ima jedan hafiz koji kaže idu tom čovjeku. Znači zamislite da to dođe do čovjeka na muslimana kojeg hoćeš da pozoveš islam, da, da mu takve, da kažem, odvratne stvari dođu, poče taj čovjek imat sekunde jednog lepo, lepo mišljenja u islamu. Da ne kažemo će li ikad prihvat, da malo da neće. Pa reće, stani bola, pa mi, mi takve stvari ne radimo. Međutim, draga braćo, zato je ukazivanje na novotarije, kao što je to učinio Selef, znači od velikih ciljeva šarijata a to je da ukažemo da nije od islama ono što se pripisuje islamu. I zato je obaveza muslimana da se odrekne od svake vrste novotarije i od, svake, i od svih novotara. Iako, kao što smo govorili, nije svaki novotar isti. Neki upadne u neku novotariju iz ovog razloga, neki manje, neki više, neki u novotariju koja vodi kufr i tako dalje. Međutim, novotarija ostaje novotarija i moramo pružiti islam onaka kakav on jeste. A to je čist, lahak, jednostavan. Znači koji može čovjek, koji čovjek kada vidi, kaže to je to. I zato pogledajte kako su dolazile delegacije, kako su dolazili nemuslimani, Allahu poslaniku alaihi salatu wasalam. I obratim se sa nekoliko riječi, predstavim tu jednostavnost i lahkoću i ljepotu islama i ljudi prihvate islam. Međutim, danas kad smo otežali sami sebi, otežali smo i drugim. I zato vam kažem da govor o novotarijama, odnosno ukazivanje da nije od islama ono što se pripisuje islamu, da je to od velikih stvari. I zato vam kaže, ovakvi ljudi, znači koji ovakve stvari govore, su novotari. I ostaju novotari sve dok se ne potaju Allahu tabaraka wa ta'ala. I kad neko kaže, oni govore i oni pozivaju. I dolazi toliko i toliko ljudi da isluša. Pa više ljudi dođe ovom turabiju nego bilo kojem od tih predavača. I nije također mjerilo ispravnosti koliko kom je dođe na predavanje. I kako ko fino govori. Jer ne znači kada kažemo za nekoga da je novotar, da znači da 100% njegovog govora da je Ja Ne. Može biti jedna stvar, dvije stvari da u njih poziva. Međutim, čovjek postaje novotar. Pogledajte prve sekte Haridžije. Jesu li Haridžije klanjali se kaburovima? Činili li seždu kaburovima? Nisu. Jesu li Haridžije govorili nije Allahova ruka, Allahova ruka, nego to Allahova moć? Nisu. U svim tim stvarima su bili kao što su bili ashabi. Međutim, došlo je pitanje vjere gdje su ostavili dokaz. Došlo je pitanje koje je vezano za akidu. Pitanje počinjaca velikog grijeha. I gdje su odbili da se vrate istini. I zato su Haridžije postale Haridžije. I zato su novotari postali novotari. Isto tako murđije, isto tako ovi. Znači, ponekad neko ima lijep govor. Znači, maša Allah, znači, plijeni svojim govorom. Međutim, kada pogledaš njegovu suštinu, vidit da je čovjek novotar. I zato slično ovome Bugariju, se u islamskom svijetu pojavi jedan čovjek koji se zove Habib il Džifri. Znači, pojavio se mlad čovjek iz Jemena, tvrde da je poslaniku Aloza, drži dersove, mašala, plaće na predavanjima, govori. Znači, kad je došao, ja se sjećam, kad je došao u Damask, Ulema sad došla mu na noge da sluša njegovo predavanje. I tako je lijepo govorio da čak i naš šejih, šejih Kurem Rađah, kada je čuo njegovo prvo predavanje, pohvalio ga i rekao mašala. Međutim, kasnije kada su došli šejihu, rekli mu šejih, znaš ti šta ovaj čovjek govori? Ovaj čovjek govori to. Ovaj čovjek spominje lažne hadise i pripisiva da je to u Sahihul Buhari. Ovaj čovjek poziva obožavanju kaburova. Ovaj čovjek ovo, Kad je to došlo do šeha da ga Allah poženi, nakon što ga je bio pohvalio, napisao je odma govor, odnosno dao je svoje mišljenje o tom čovjeku koji se kasnije dijelo, znači taj, da kažemo letak, gdje je upozoravao na, na tog čovjeka. Posle toga je također napravi uvod na jednu knjigu koja govori o zabludama toga Habiba Džifrija. I on jedna veoma lijepa riječ koju je šehr rekao jeste A to je, kaže, ja nisam neprijatelj tom čovjeku. Ja ne mrzim tog čovjeka. Ali ja želim samo da se taj čovjek povrati istini. Ja ukazivam na istinu. Tako isto, sada ja vam ovdje kažem. Ja ne mrzim čovjeka koji se zove Suleiman Bugari. Niti imam razloga da ga mrzim. Ali ukazivam na njegove zablude koje širi. Ukazivam sa dokazom. Ako mi neko dođe i kaže slagost i donese mi dokaz, ja se tako mi Allah povraćam od toga. Međutim, taj čovjek one zablude i dalalete koje širi, a između ostalog gdje se pokazalo sada ovdje na ovom još zabludjelom čovjek koji se zove Turabi, jasno se može vidjeti. I zato vam kažem, ne znači to da mrziš tog čovjeka, međutim ukazivaš na te dalalete koje je taj čovjek poziva. Tako vidimo, prije svega, da se samo podsjetimo na odnos Selefa prema novotarima, a to je da između ostalog da je Selef ukazivao na važnost sunneta, I ovo, draga braćo, je jedna veoma bitna stvar, a to je, zato sve ono što je došlo u sunnetu, ono što ti treba, što je potrebno tebi, za tvoju vjeru došlo ti u sunnetu. Sunnet ništa nije zostavio. Nema lijepe stvari, pazite, nema lijepe stvari, koja približava Allahu te tabaraka wa ta'ala, a da nije spomenuta u sunnetu. I zato ćete vidjeti da prve generacije prije svega su ukazivale na važno sunneta i ono što je došlo u sunnetu da je to dovoljno čovjeku. I zato Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, a to sam vam spominio, kada je vidio grupu ljudi koji su se okupili da spominju Allah tabaraka wa ta'ala, okupili se u halku. I ti spomeni sada Allaha toliko, ti sada toliko. Kada je vidio Abdullah ibn Mas'ud te ljude, kada je čuo da u džami se nalaze ljudi koji tako spominju Allaha tabaraka wa ta'ala, jeste ono spominjanje Allaha. Međutim, nije onako kao koji je učinio postani, kako su učinile prve generacije, požurio odmah u džamiju, kada ih je vidio, rekao im je ma esrao ma daleltum, kako li ste samo brzo zalutali. I rekao im je između ostalog, i tebi'u, wala tebta'idu faqad kufitum. Kaže, slijedite, a nemojte uvoditi novotarije, jer ono što vam je došlo, to vam je dovoljno. I zato čovjek kad vidi bilo koju stvar koja te približava uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, došlo ti je spomenuto ti u sunnetu. Ono što nije došlo, znači da to ne približava Allahu te barka ta'ala. Kažem, od ibadeta. I zato isto tako pogledajte onda ponovo. Znači ljudi koji spominju Allaha, znači ufate se ko ukolo i skaču. Ljudi ugase svjetlo i u mraku spominju Allaha. Jel tako poslanik Ali Isra'a to sam spominju Allaha? Jesu su tako ashabi spominjali Allaha? Zamisli, pokaži nekom čovjeku, pokaži nekom čovjeku, ne muslimanu ponovo kažem. I recite, evo, kako izgleda ibadet muslimana da ugase svjetlo i da onda govori ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi. Znači ha, hi, u što preraste kasnije taj zikr, znači to nije niti Allahu ima, niti je išta. Međutim, ljudi misle da se tako približavaju Allah, tabar, tabar. Zatim druga stvar jeste da su ukazivali na opasnost novotarije. I da novotarija kao novotarija, u smislu e, da kažemo, znači kao što smo rekli, nešto što se pripisuje vjera, a to nije od vjere, da je to gore i teže od bilo kojeg grijeha. Ovo sad dobro zapamtite. Ovo ponovo, draga braćo, nije da čovjek uma, da kažemo, e, umanji, ili da kaže grijesi nisu bitni, ne. Nego da se ukaže veličina ti novotarija. I zato svaki grijeh, pa makar i blud, i krađa, i ubijstvo, je manji od novotarije. Zbog čega? Zato što onaj čovjek koji čini grijeh, on zna da je to grijeh. I on će se sigurno obraćati sebi kad tada i reći prestani sa činjenjem tog grija. I znači da to oni odvjere. Pogledajte primjer. Uzmite čovjeka koji prosječno zna odvjere. Naprimjer, ima u sebi nešto odvjere, međutim pije alkohol. Kad mu dođeš, kažeš što piješ alkohol, čovjek će reći šta? To je moja slabost. To nije od islama, međutim ja to činim. Islam nije taki, međutim ja to činim. Međutim, kada čovjek počne činiti novotariju, on će reći to je od islama. Takav je islam. I onda ću to ju pozivati. I zato imam šafija da mu se Allah tabarik wa ta'ala smiluje. Znači imam šafija. A znate ko imam šafija? Je govorio li an jelqa Allah al-abdu bi kulli zembin ma khala shirk ahabbu ilayya min an jelqahu bi še'i min al-ahwa. Imam Šafija je govorio da Thank you. da čovjek sretne Allaha tabarak wa ta'ala sa bilo kojim grijehom, osim širka, bolje mu je nego da Allaha tabarak wa ta'ala sretne sa nekom novotarijom. Da sretneš Allaha tabarak wa ta'ala sa bilo kojim grijehom, osim od širka. Zbog čega? Zato što širk Allah tabarak wa ta'ala nikada neće oprostiti. <coughs> Bolje ti je nego da sretneš Allaha tabarak wa ta'ala sa, sa nekom novotarijom. Tako se isto prenosi zabilio Ibn Vaddah u svom dijelu Al-Bida'a, ono u Novotarijama, kaže od Abu Bekra Ibn Ayyasha, da je rekao, bio je kod nas mladić, čovjek, kaže, koji je pio alkohol i ubio, i spomenuo još, još, neki vid, još neke vidove njegovog griješenja. Pa je kaže, sa tim, poslije toga počeo da čita takar ali šija, odnosno šijitsku literaturu. Počeo da čita rafidijsku literaturu. Pa je, kaže, to došlo do Habiba ibn Abi Sabita, jednog poznata učenjaka iz prvih generacija. Pa kada je to rekao, rekao je ovo mladiću, kaže, onog momenta i onog trenutka, onih dana, kada si pio i kada si ubijao, bio si bolji nego na čemu si danas. To jeste kada si zapao, odnosno kada si upao u ove, kada si upao u ove novotari. Još jednom kažem, zato što čovjek, brač koji čini, koji čini grijeh, on zna da to nije od Islama. Međutim, kada čovjek upadne u novotariju, to predstavlja kao nešto što je od islama. Evo vidite naprijed, to je tako. Otvorite prozor skroz. Čuli. Evo uči. Moraš gore, za tu. Kada tu? Ne, moram tamo gledamo. Ustani. Moraš gore, moraš gore. Također, od pravce Selefa je bio da su novotariju prikazivali kao nešto najgore. Da su uvijek gledali da je prikažu u najgorem obliku. Znači, to je bio njihov pravac i njihovo razumijevanje vjere. Pa se tako prenosi od jednog od Selefa da je govorio, kaže da čujem da je u džamiji se zapala vatra, odnosno da je počeo mjeseći da gori kaže, draže mi je nego da čujem da se u mesđidu pojavila neka novotarija. Da čujem da u džami, da je počela džamija da gori, kaže, draže mi je nego da čujem da u džami ima neka novotarija. Međutim, kaže, da se pojavila neka novotarija, lejsa laha mugajjerun. Novotarija, a da nema niko da će promijeniti tu novotariju. Znači, pogledajte šaret na jednu drugu stvar, a to je ljudi koji ukazivaju na novotariju. Znači, kolika je vrijednost tih ljudi. Jer ukazivanje na novotariju nije lahka stvar. Zato što imate uvijek ljudi koji od novotarija imaju korist. I kada se pojavi čovjek koji ukaziva na te novotarije, ukaziva na njihove koriste. Odnosno ukaziva na nešto čega oni imaju dunjalučku korist. I zato uvijek pogledajte u lamu koja je ukazivala na novotarije. Od šeha Albani, rahmatullahi alaihi, koji je možda imam svih koji ukazuju na novotarije u ovom vremenu, pa do drugih pogledajte na sva iskušenja kroz koja su prošli. I šta je sve snašlo od belaja i musibeta. Međutim, po najviše od ljudi koji se pripisuju islamu, koji se pripisuju vjeru, koji se pripisuju lemi. Međutim, gdje su njihove koristi došle, došle u pitanje. Zatim također, od pravca Selefa je bio da su ukazivali na one stvari koje mogu čovjeka da odvedu u novotariju. Pa se tako prenosi da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu posjekao drvo ispod kojeg se davala prisega na vjernost za vrijeme poslanika alihi salatu wasalam, poslaniku sallallahu alihi wasalam. Zato što se bojalo da će doći neki ljudi koji će početi da vjeruju da to drvo ima neki poseban baričat, da ima neku posebnost i tako dalje. Pa je zato Omer radijallahu ta'ala anhu nagredio da se to drvo šta? Posjeće kako ga ljudi ne bi počeli obožavati. Također su, također je Salaf, zabranjivao da oni ljudi koji, kod koji se pojavila novotarija i koji su počeli da pozivaju te novotarije, zabranjivali su da se sa njima sjedi. Vrate pažnju, zabranjivali su da se sa njima sjedi. Znači nisu govorili, pa znaš šta, pa taj čovjek u njegovom govoru ima i dobra, ima i loša, pa ima on fini stvari, ima on dobri stvari, dobro ima on fini stvari, ima on dobri stvari. Međutim, dođe ti i kaže ti otiđi čovjeku koji je siherbaz da te liječi. Šta ti ima gore od toga? da te zadesi za ovu Koji ti kaže učin, učin to. Koji ti kaže učin to. I zato, ako pogledamo prve generacije, vidjet ćemo da su zabranjivali da se jedna riječ o takvih ljudi sluša. I zato kada je došao Ebu Ayyubu, jedan čovjek, koji je bio novotar, jednom od učenjaka Salafa, i rekao mu, kaže, mogli samo da ti kažem jednu riječ? Kaže, ni pola riječi mi ne moj reći. Ni pola riječi o tebe neću da čujem. Pasti, oni su bili u lama, Znali su sunnet. Znali su kako da odgovore na te dileme. Međutim, nisu dozvoljavali novotarima da im se obrate sa jednom riječu. Mogu li ti nešto reći? Sad ti reći možda nešto fino. Pa ćete drugi put reći nešto fino. Pa ćete treći put reći nešto fino. Međutim, četiri put ćete reći nešto što ne valja. Pa ćete treći put isto tako reći. Dok ti ne dođe da ti, na primjer, kaže, kao što govore novotari ovdje kod nas, kao što je našireno, nešto što se zove rabita u sufijskim krugovima. A to je šta? Da čovjek prilikom svog ibadeta i zikra, da kada je u ibadetu, da ne misli na Allaha, nego da misli na svog šejha. A šejh misli na poslanika, a poslanik misli na Allaha. I kaže, tako, tako moraš činiti ibadet. A možete ti vam reći, peš je lijepi ili stotinu lijepi riječ, međutim reče, rekne ti ovo. Znači, pogledajte, mi koji smo na tevhidu, znači, koja je vjera, vjera koja je sklad Kur'ana i sunneta i razuma. Jer kao što kaže šehe Hulisam ibn Taymiyya, da nikada ne može doći do kontradiktornosti između zdravog razuma i vjerodostojne predaje. Odnosno vjerodostojne predaje i zdravog razuma. Ako dođe do kontradiktornosti između ove dvije stvari, znači da taj čovjek od razuma nije zdrav, da čovjek ima poremećaj u, u, u razumu ili u tom određenom pitanju, ili znači da ova predaja nije vjerodostojna. I ovo je jedno veliko pravilo na koje je šehe Hulusan ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi mnogo, mnogo ukazivao u svojim knjigama. A to je da ne može da dođe do kontradiktornosti između zdravog razuma i vjerodostojne, vjerodostojne predaje. I zato Hasan al-Basri, koji je bio poznati učenjak generaciji Salafa, govorio La tuđalis sahiba bida'atin fa innahu yumarridu kalbak. Kaže, nemoj sjediti, nemoj sjediti sa novotarima, jer kaže, nemojte sjediti sa novotarima, jer kaže, oni samo će učiniti da vaše se srce razboli. Nemojte sjediti sa novotarima, jer će oni učiniti da se vaše srce razboli. Također, od pravca Selefa je bio kada su pitanju novotari, draga braćo, kao što se to prenosi di mama Malika, jeste da su govorili, la yusalla ala mautahum, wala tu'adu mardahum. Kaže, ne klanja im se dženaza, niti se njihovi bolesnici obilaze. To jeste, ako se razbolio neki novotar, nećeš ga obići ni ćeš mu klanjati dženazu. Zbog čega? Da ukađeš ljudima na veličinu stvari u koju tu, u koju je taj čovjek upao. Znači ovo je bilo samo par stvari, da kažemo par tačaka, svijetlih tačaka, iz koji vidimo kako su prve generacije imali odnos prema notarima. Zašto sam ovo sve tijelo da vam navedem? Ovo sada vremenu. I ovo sada trenutku. Znači da vidimo, draga braću, da ukazivanje na novotarije, da ukazivanje na novotarije nije podjela muslimana. Nego je to da očistimo od islama što nije od islama. Normalno sa čim? Sa dokazom. Ne svak da priča iz svoje glave. Ja mislim ovako, ja mislim... Ne, nego dođi sa dokazom. I svaki čovjek, svaki musliman mora, obaveza mu je. Ako kaže neku stvar koja je suprotna Kur'anu i sunnetu, da kada mu se ukaže na tu sad da se povrati i da ima hrabrost da kaže vallaj sam bio pogriješio. Nisam to bio pravo, vraćam sistem. I zato ako pogledate u lemu kroz stoljeća, znači, ako pogledate ovu lijepu stvar, znači vidjet ćete kako se islamska ulema kroz stoljeća, ulema ehli sunnata ili džemata, kako je uvijek bilo oni koji su govorili u to i toj stvari sam pogriješio, vraćam sistem. U to i toj stvari sam pogriješio, vraćam Nisu smatrali da je to šta? Da je to sramota. Nisu smatrali da je to mahana. Da čovjek kaže, joj, na čemu sam bio, sad sam se promijen. Ne, nego su to smatrali veličinom. To su smatrali hrabrošću. I drugima su govorili, govorite da sam bio u krivu, da sam se sada povratio. To je, draga braćo, to je hrabrost. Da čovjek prizna svoju grešku i kaže, pogriješio sam. Međutim, danas malo je onih ljudi muškog roda koji su muškarci muškarci kako i Kur'an naziva, to je riđal. I zato inša Allah i tala možda jedan put budemo držali predavanje o tome šta znači riđal. Šta znači muškarci kako i Kur'an naziva, u smislu ono muškarčine. To su ljudi koji su hrabri. Koji su hrabri, koji se ne boje istine, nego kada im dođe istina prihvataju. I kaže tako mi Allah, tu sam podriješio. I pokaj se Allah, tabarak wa ta'ala. I ljudima ukazio, sve to što nam je svima cilj, šta? Draga braću, svi mi sad koji se ovdje nalazimo, Svi mi koji smo muslimani. Cilj nam jedna stvar. A to je Allahovo zadovoljstvo. Svima nama je cilj jedna stvar. A to je Allahovo zadovoljstvo. I zato zamislite da čovjek na dnjalku ima šta god hoće. Od imetka. Da čovjek ima od ovoga. Od ovoga. Da čovjek ima ilma. Da čovjek je havs Kur'ana da zna Buhariju na pamet, muslima na pamet, sunan Ebu Davuda na pamet. Međutim, da mu Allah da ugled među ljudima, da mu Allah dadne ovo, međutim da dođe pred Allaha tabaraka wa ta'ala na sunji dan, a Allah sa njim nije zadovoljen. Šta je to čovjek koji šta koristio? I zato vam kažem, ono što moramo da kažemo sami sebi, da se često obraćamo, a to je da nam je cilj na ovom dunjavku samo jedna stvar, da zaradimo Allahovo zadovoljstvo. Da Allah sa mnom i s tobom s nama bude zadovoljno. Ako ćeš na dunjalku biti iskušan i ubijen i spaljen i u zatvoru i kažnjavan, međutim Allah s tobom zadovoljno. Jesi ti što izgubio? Ništa nisi izgubio. Bio si na iskušenju čitav život. Čitav život se bio na nekim iskušenjima. Siromaštvo, dugovi, ovo, ono. Međutim, bio se na pravom putu Allah sa sobom bio zadovoljan. Jesi li izgubio išta? Je li izgubio išta taj čovjek kome je tako prošao dunjaluk, međutim zaradio Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo? Valah, ništa ne izgubio. A je li išta uspio čovjek koji je na dunjaluku imao sve? Imao familiju, imao ženu, imao djecu, imao kuću, imao auta, imao ovo, imao ovo, imao ono, imao ono, sve imao. Međutim, došao, nema Allahovog tebara kva ta'ala zadovoljstva. Jer taj čovjek išta zaradio, ništa nije zaradio. I zato pogledajte, Allah vas nagradio. Druženje i odgoj sa Kur'anom. Pogledajte suru Buruđ. Tako mi Allaha koliko nam je potrebno da razmišljamo o toj suri. Da je učimo i da razmišljamo. Draga braću, moramo se naučiti da nas Kur'an odgaja da nas kuranski principi odgajaju. Pogledajte samo tu kuransku suru, jedna stranica. Vama džuzu. I mislim da je većina vas zna. Vama naqamu minhum illa an yu'minu billahi l'aziz al-hamid. Nisu im se svetili, nisu im radili što su im radili. Osim zato što su vjerovali u Allaha, silnog i hvale dostojnog. Da Allah tabarak wa ta'ala govori onima koji su vjerni kako su bili iskušani, kako su uvatru bačeni, kako su iskušavali, kako su ti vjernici i vjernice bili iskušani. I znate taj događaj da ti ljudi o kojima se govori, da su bili bačeni u vatru. Međutim, čitava kuranska sura govori o njima koja će se učiti sve do sudnjeg dana. Hala nam govori o ljudima koji su na Dunjaluku bili tako iskušani, da su bili bačeni u vatru. Međutim, oni su uspjeli. I Allah nam govori o takvim ljudima da su uspjeli uspjeli su na dunjalu i na ahiretu. Wa ridwanun min Allahi akbar. Allah tabarik wa ta'ala kada govori o jannatu u suri Tauba. I kaže wa ridwanun min Allahi akbar. A zadovoljstvo, Allahovo zadovoljstvo je veće od svega toga. Allahovo zadovoljstvo je veće od jannata. Jer zašto ako ne dobiješ Allahovo zadovoljstvo, ćeš li ući u jannat? Nećeš ući u jannat. I zato musliman ne gleda kako mi na dunjalku niti se žali u smislu da kaže sad nemam ovoga, sad imam ovo, imamo, uvijek će čovjek imati neke iskušenja. Međutim, razmišljamo samo jednoj stvari. A to je kako postići Allaho zadovoljstvo. I zato kada o tome razmišljamo, kada smo toga svjesni, zašto da čovjek, od čega čovjek ne strahuje? Šta da mu bude teško? Da mu bude teško da kaže pogriješio sam? Da kaže da mu bude teško da kaže nisam znao? Da mu bude teško da kaže ne znam? da mu bude teško da dođe da nauči, da mu bude teško da pita nekoga koji čini od njega, da kada se spori sa nekim da kaže, hajdemo da nam presudi Kur'an i sunnet, pa vallaj što bude istina, ja prihvatam tu presudu, pa makar bila protiv mene. Da dvojica ljudi koji govore Allahovoj vjeri, da kada se raziđu, da kažu, hajde da nam presudi neko koji čini, hajde da se vratimo Kur'anu, hajde da se, jer od toga čovjek da strahuje. Subhanallah. Svi hoćemo, draga, vraću Allahovu zadovoljstvo. I da nas Allah tabaraka wa ta'ala učini od onih koji će zaslužiti i koji će zadobiti Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. I zato vam kažem, i kada ukazivamo na novotari, kada ukazivamo na te novotare, vallahi savjetujemo ih. Vallahi ih volimo. Volimo ih u smislu da se vrate istini. I volimo da budu na istini, na Kur'anu i na sunnetu i da, da takve stvari od alaleta, od nebuloza da ne govorimo. I tako nam je Allah, to nije mržnja prema tim ljudima. Nego je to ljubav prema tim ljudima. A mržnja prema njihovim djelima koji ti ljudi čine. Jer kad nam dođe mušrik, kad nam dođe čafir, zar se nećemo obradovati kada postane musliman? Normalno da ćemo se obradovati. Nismo mrzili njega, mrzili smo njegova djela. Tako isto kada je u pitanju novotarija. Međutim, ljudi koji ustraju, a ja tako mi Allaha znam, da ljudi da ovaj čovjek koji sam vam spomenuo, da smo tako mi Allah dolazili ljudi i sjedili sa njim u javnosti, u tajnosti. I govori mu Havze, ne govori tako. To je suprotno Kur'an i sunnetu. Havze ne govori to. Hamo se vrat na ulemi. Hamo se vrat na ovo. Hamo se vrat na ovo. Da se čovjek njedine svoje stvari nije povukao. I zato vam kaže, ljudi koji ustraju, na njih obavezu ukazati. Na njihove dalalete. Na njihove zablude. Jer to je, kao što smo na početku počeli sa tim, to je da sačuvamo islam od onoga što mu se pripisuje. A sada zanemamo, tako da kažemo, jednu sramotu na svom vratu, uopšte da kažemo kao zajednica muslimana, bošnjaka na ovim prostorima, da sad nam se možda ljudi smiju i kažu, pogledajte, pogledajte ovi muslimane, došli im, došli im ljudi, došli im čovjek koji kaže da prima energiju sa pet planeta, e, koji dira žene, da izvinete po grudima, došli im takav čovjek i liječi i hiljade njih, hiljade i dolaze, napunile sve moguće sale, znači koliko su dolaze da je takav čovjek reći. Zar to nije sramota za muslimane? Zar nije sramota za, za muslimane da kažemo da govore taj čovjek u redu? Ima on energiju koju mi Allah dao i tako dalje da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti na Kur'anu i sunnetu. I zato, draga braćo, stvar koju vas ponovo savjetujem, savjetujem sebe. Jer vidim sebe tek na početku nečega što se zove traženje znanja. Savjetujem sebe, savjetujem vas da se držimo nečega što je lijek za sve ove bolesti. A to je znanje. I traženje znanja. I drsovi. I predavanje. I učenje ovoj vjeri. Jer to je nešto što će nas sačuvati od ovih stvari. To je zaštita. To je tvrđava od svake bolesti. Da se vratimo. Fala Allah, tabarak wa ta'ala, sada imamo. Imamo Kur'an preveden. Imamo posle toga tefsir Kur'ana. Imamo Buhariju imamo nekoliko hadijskih zbirki, da se vratimo, da vidimo šta je došlo u Koranu, šta je došlo u sunnetu, šta je došlo u govoru islamske uleme priznate koji su autoriteti ovoga ummeta, da se vratimo, da se vratimo na to. Molim Allah, tbaraka ta'ala, da nas se smilije i da oprosti. Inša Allah i ta'ala, sljedeće subote, nastavljamo sa našim ciklusom, predavanje iz akide, odnosno gdje govorimo o, gdje govorimo o tumačenju imanskih, imanski šartova. Molim Allah, tabaraka ta'ala, da nas je smilio da nam popusti. Qavli hada, wa astagfirullahi li, wa lakum fa astagfirullahi.